Tantan. Ma- <laughs> ah. you know what I'm saying? Happy. Everybody should be happy. Malandi ka ba? Oo. <laughs> kilig na kilig naman ako sa tanong, ano? to be happy. Teka na, <laughs> Eh, hindi. Ay! Ayun. <laughs> Babae po ako, di ba? Ang masakit po yung nanay ko nasasaktan. <laughs> Huwag lang pong idama yung nanay. Nasasaktan po yung nanay. Okay lang, basta ako lang. Kung ako lang po, kaya ko eh. Huwag nyo lang idama yung nanay ko. <laughs> Ganun din. Sarah Hieronymus ko na actually. Hello po. Miss? Ikaw ba? <laughs> Sorry. Hindi, ayaw. Hindi, kasi... Medyo ano naman, magkakita <laughs> ka Hindi, ako, ako, ako, ako, ako naniniwala ako pwede. Like yung tenga. Oo. Yung tenga mo. <laughs> yung ilong.